Ке одржам едно предавање кое што има чуден наслов, наслов политика. Зошто така? Деновиве примевме некои забелешки и јас и брат Борче да не спомнуваме политички работи од катедра или политика и така натаму. Во принцип, Во принцип, таа забелешка е на место, во принцип, но не за конкретните примери, кои што може да бидат посочени. И ја сакам само да посочам, и тоа не се однесува само на катедра, туку и во нашиот секојдневен разговор со, со други луѓе. Принципот, значи, на забелешката беше да не ги соблазниме другите луѓе, со некои наши политички ставови, лични, ако тие луѓе треба да ги придобиеме за Христа, за спасение, за верите, сега да не го соблазнам, да не го одбијам со некој мој политички став, ако неговиот или неизиниот политички став е спротивен или не, не се согласува со мојот и така натаму. Thank you. Добро, тоа е сега добар пример. Јас сакав денес да, да споменам некои примери, кога, кога и што конкретно, значи, не треба да се, ако го имаме тоа како принцип, што конкретно е политика и не треба да се кажува, ниту од катедра, иако лично може да се го имам тој став. Па еве да веднаш да кажам дека кога беше скоро, дали мината савата беше, јас кажав еден мој личен став дека и двајцава кандидати се за било кого да гласате, гласате за Сорос. Значи, а, јас се извинувам што го кажав од катедра тој став, бидејќи колку и да сум убеден дека е тоа така, сепак е тоа мој политички став. Тоа не е нешто што требаше да го кажам од ова место. Но, еве, Раде спомена еден друг пример. Дали кога зборуваме за папата, дали не треба да зборуваме за папата, затоа што е тоа политика? Така, значи, постојат, на овој принцип постојат строги граници, кои што ќе ги видиме и на некои други примери, бидеќи имаме работа со Светото Писмо, која што содржи многу историја, како прво, така, пример споменавте, еве сега на поката споменавте Давид со многу жени или така како или или Јаков или Соломон. Може ли некој да ве обвини? Има ли некој право да обвини? Абе што го што зборите против Давид, против царот? Има многу жени, како смеете да зборите? Има право некој да ви рече дека тоа е политика? Ако, <laughs> ако тоа го кажете. Или да го, да го обвини Но мене ми било што, што е интересна тема, што не е задодевна. <laughs> Само малко да се воздржиме. Библијата ни зборува за библиски пророштва, не само за историја, на некои што биле дури во Божијата држава, во теократијата, што биле водачи, со сите нивни мани и гревови, туку ни зборува и за библиски пророштва, конкретно за првиот, и за вториот звер. Далеко зборуваме за тие библиски пророќства, и ако ги наведуваме а, исполнувањата во денешно време на тоа на што Библијата го кажува за првиот и за вториот звер, значи дека зборуваме политика и дека не треба да зборуваме за тоа. Се разбира не. Значи, на тоа, бидеќи тука не станува збор за мој личен мое лично мислење за некое политичко прашање, току станува збор за Божијата реч. Станува збор за апсолутна вистина. Токму така. И тоа е еден многу важен принцип кој што треба да го, да го разбереме. Ја би сакал на почеток да отвориме во Откровение 13 глава и да прочитам еден дел од стихот, ај може би и целиот стих, во врска со вториот звер, значи 14 стих, откровение, откровение. Да. Покрај другите карактеристики што веќе се наведени за вториот звер, почнувајќи од 11 стих, Па дори и чуда правеше, па оган се мнуваше од небото на земјата и така натаму. 14 стих вели и ги мамеше земните жители. Ги мамеше. Константинов вели така? Ги заведуваше. Ги лажеше, со други збори. Значи, покрај другите карактеристики, Овде вели дека ги мамеше со чудата што му беа дадени да ги врши, велики им на земните жители да му направат <laughs> овој превод вели биста на зверот. <laughs> Многу лошо преведено. Да направат икона на зверот, кој, на првиот звер, кој имаше рана од меч и остана жив. Битното е ова. Вториот звер е представен како измамничка сила. Измамничка сила. И сега, значи, значи вториот звер лаже, ги лаже жителите на земјата. На кој начин ги лаже жителите на земјата? Како може една власт да ги лаже жителите на целата земја? Конкретно во наше време, се разбира политика, преку медиумите, точно, преку медиумите. Значи, некогаш било печатени медиуми, сега имаме секакви, преку медиумите само. Значи, ако живеевте во времето на Соломон или во времето на Султанот, малку поблиско, како обичен, и тоа не во Истанбул, го еве тука некаде, да речеме, многу, многу немаше да знаете што се случува. Ниту со животот на Султанот, ниту со Э, овој или оној паша и така натаму. Во времето кога немало медиуми. Меѓутоа, денес, денес, такво е обштественото уредување, кога, кога дверот ги мами луѓето, прво со тоа, што им сугерира дека наводно тие, обичниот народ, има право на избор, што се однесува до политичката власт. И тоа е оно што се нарекува демократија. Самиот поем демократија во последниве 250 години, педеќи вториот звер го, го има воведено тој поим во, во модернава епоха, е измамнички израз. Вие, граѓаните, не ја бирате власта, која што управува со земја. Уште полошо, ако вие, ова се ако кажу како општо, општо принцип, ако вие го кажувате само вашето мислење за тоа кој сметате дека треба да биде на власт, да речеме при гласање, не значи дека власта е во ваши раци. Не значи дека вие владеете, народот владее. Тоа е будалаштина. Народот не може да владе. народот е поданик на некоја власт. Не може народот да владе. Со кого глувците. Со глувците со животните. <laughs> Треба да има некој подчинет, некој да е поданик, за да некој друг владе. Што мислите кога откровението, затоа вам демократијата е измамнички поим. Полесно се владе со народот, ако го убедиш дека, дека он одлучува. Иако барем последните 4 години во нашата земја, е класичен пример, без, ни да се труди, веќе не се ни труди вториот звер да се крие, дека он ја постави власта, а не, а не народ. Дека сите влади на повеќето земји во светот се всушност треба да се викаат слугерани, не влади, пошто не владеат, туку се слуги, чии? Слуги на оништо владе на место нив, на нивните шефови. Според Библијата, кој е владетел, господар на овој свет? Кнезот на овој свет, сатаната е наречен така во Ефесијаните под небесните духови на злобата. Едно друго место. Кога вели таму во Ефесијаните исто, а нашата борба не е, значи борбата на христијанинот, не е против телото и крвта, значи не е против други луги. туку против кого? Да, кои што се поднебесните духови на злобата или пакоста, како што вели еден друг превод. Но, пред тоа ги нарекува со властите и началствата. Кога нарекува така апостол Павле? Нив ги нарекува, духовите ги нарекува така. Сатаната и неговите демони ги нарекува така. Зошто? Бидеќи секој владетел на оваа земја не е всушност владател, туку е слуга на некој поголем од него, например, овие слуги овдека, на, што седат во зградата на Централниот комитет, чии слуги се? Не само овие, и, и оние пред тоа што седеа во таа зграда, се слуги на истиот газда. Тие се слуги на вториот звер. На оној, чија што зграда е повисока преку Вардар од зградата на Централниот комитет. Зошто е тоа така? Случајно побара вториот звер таму да, да го изгради оперативниот штаб на ЦИА за цел Балкан, наречен Американска амбасада. Случајно таму побрал, случајно побрал таму, на Кале да биде. Кај ви не ви спата не се гледа кајте. Го гледате од тука, ја гледате од тука вилата. Ама како се гледа она таму, а? Од било каде од центар. Вратно не знаеме како. Вториот звер сака да покаже не само тука, на сите балкански народи сака да покаже кој е газда. Мегуто конкретниот амбасадор или амбасадорка или некој трет род не е тој газдат. Тој е слуга на некој повисок од него. Тој што е повисок од него е слуга на некој повисок од него и така по мафијашки принцип, докаде оди врвот на пирамидата, оде до тие 13 души, кои што и тие се слуги на на сатана, на поднебесните духови на злобата. Ете како која има власта во светот, а не кобајаги народот. Да прочитаме еден друг стих, сакам од Откровението. Откровение 20 глава, каде што се споменува. Значи, ова само да се подсетиме за тоа со кого всушност имаме работа, кога е политиката во прашање и глобалната светската, па за многу што и домашната политика за оние што не знаеле до сега, или за оние што мислеат дека, дека власта ја избира народот. Во Откровение 20 глава запишени се следниве славни зборови. Откровение 20 глава, 6 стих. Блажен и свет е кој? Е, ова е предилство што може да го имате сите вие. Блажен и свет е оној кој има дел во што? Во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт. А што се кажува понатаму? А ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него илјада години. На што не подсетува ова? Последен пат кога зборував за Божијата држава, за теократијата, зборувавме за тоа. Што значи царство на свештеници? Еве го тоа и по второто Христово доагење. Оние што имаат дел во првото воскресение и над кој што втората смрт нема власт, тие ќе бидат свештеници на Бога, се кажува. Значи, прво што се кажува, свештеници. Оно што оно што е, повеќе е истакнато во, во личността на Мелхиседек, Мелхиседек, чие име значи цар свештеник, така од еврејски, беше цар Салимски. Меѓутоа, не е тоа тоа што го истакнува, беше и цар и свештеник. Повеќе го истакнува тоа што дека бил свештеник на Севешниот Бог. И кога читавме таму во Бити 14 глава, по Аврамовата победа над Месопотамските цареви, што направи Мелхиседек? Вете таму Авраам со таа своја победа му направил услуга и на Содомскиот цар. Содомјаните примиле благослов од верата на Авраам. Бидеќи кога Авраам ги победил тие цареви за да си го поврати внукот свој, Лот и неговиот имот, тој им направил услуга на сите други што беа оштетени од, од тие цареви, од, та, од нивната инвазија предходно. Содомјаните беа спасени од еден верен и праведен човек, Авраам. Но содомјаните, како заврши, ја знаеме. Содомјаните не беа спасени, меѓутоа не ја примиле верата на Авраам, не се покајале за своите дела и изгореа во огнот и сулфурот што Господ подоцна им го прати. Овие што имаат дел во првото воскресение, ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат, значи не само свештеници, ќе царуваат, ќе бидат и цареви. Колку славни називи. Ова, се, ова може да биде секој еден од вас. Свештеници и цар, ке царуваат со Него илјада години. Ке царувате со Христа илјада години. Зошто ке царувате илјада години? Над кого ке царувате? Што велиме дека власта е власта над некого. Над кого ке царувате? Предходно, ако се вратиме во 20 глава, 4 стих, и видов престоли, престоли, и седнати на нив, на кој им беше дадено да судат, еве над кого ќе царувате. Вам ќе ви биде дадена власт, ама вистинска власт, некако сега ја немате власта. а ве лажат дека наводно имате. Секој 4 или 5 години. Кога ки, Господ ќе ви даде вистинска власт, ќе можете да судите. Јас кога денес би имал власт, ја немам се разбира. Не само јас шо ја немам. Еве пример. Груевски ја немаше. Пред 4 години. Како може да ти дојде некој што тврди дека има снимки од странски разузнавачки служби, значи ти тврди дека направил кривично дело против собствената држава, и ти да го пуштиш да си отиден из врата. Значи, немаш власт. Немаш власт. Знаете што ќе се случише во СРМ, да не споменувам некоја посилна држава. Знаете што ќе се случише 88 година во СРМ, ако некој направеше така? <laughs> кога му го постави ова прашање на брат Јовица, тој рече, таквиот немаше да биде уапсен или со лисици однесен некаде, туку ќе го, ќе го зграбаа удбашите и ќе го снемаше потоа, ќе го снемаше потоа за, за век и веков. Така се изразио. Се врши притисок врз Орбан, се врши, не се повлекува. Се врши притисок врз Ердоган, се врши тоа Груевски се повлече. Значи, некој пружа отпор, ќе видиме до кога, некој веднаш се повлекува. И тоа имаме примери такви во многу други земји во светот. Јас немам денес власт И тоа се гледа по тоа што не можам да им судам на криминалците од ова или од предходната или од било која влада. Не можам јас да им судам кога го кршат и го газат уставот и законите. Би сакал да ви да представам еден пример со цитатот. Може да го видиме цитатот? Или што? Го исклучи? Го исклучи? <laughs> Добро. Па ја би сакал. Ја би сакал. Се секевате додека го видиме цитатот, да споменам нешто друго. Библијата и духот на пророќството воопшто, не повикуваат да ги почитуваме земските власти, така. Ако да не читаме сега, пример, Римјаните 13 глава, првите стихови. Секоја душа да биде покорна на земските власти и така натаму. Дали овој принцип, што го читаме, го наоѓаме во Библијата, има граница? До до кога се почитува. Да. Во денешно време, тоа значи да бидам послушен на уставот и законите на мојата држава. Во земјата во која што живеам. Така. Чии што граѓанин сум, како сакате речете. Тоа не значи дека треба да бидете послушни на секој криминалец од локална или од централна власт кој што ќе ви наметнува да постапувате според негова волја. Пример, како што Војо Михайловски од позиција на министер, да, ја приселуваше Олгица да направи беззаконие. Значи, да бидеш послушен на власт, не че да го слушам што ќе ми каже некој што е на власт, туку да бидам да ги почитувам уставот и законите на мојата земја. Значи, ако требам ќе спротиставам, ако е тоа според уставот и законите. Значи, принципот не значи слугеранство, свитка на кичма, туку значи послушност на уставот и на законот на твојата земја. Тоа е принципот кој што Библијата го, го, намет, го налага. Но, и тоа има своја граница. До кога? да бидеш послушен, послушна на уставот и законите на твојата земја, додека тие закони што ги носат во земските собранија, не дојдат во спротивност со повисокиот закон, како што се изразува Елена Вајд, што Господ го изрече од гората Синај. Додека тие закони не се спротистават на Божиот закон тогаш која е нашата должност? Ако сме верници, која е нашата должност? Ако земскиот закон, државниот закон, се коси, се спротиставува со Божиот закон. Господ рече, дайте му го царевото на царот, ама Божиото на Бога. Е сега што правиме ако царот заповеда нешто што е спротивно на Божијата волја, и Евденагу, или сите христијани од првите три века, а, значи, се почитува повисоката власт, а тоа е Господ, највисоката власт. Се почитува Божиот закон и споменативе примери и од Библијата, и од раното христијанство, и сите маченици, и ден денес имаме маченици за верата. Сите тие, заради Христа, заради Божиот закон, конечно и жигот на дзерот ќе биде прашање на послушност кому? На Божиот закон или на земските закони? Е сега, во врска со ова, би сакал да, и тука ќе завршам, да пренесам едно, сметам дека тоа ми е должност да го кажам од ова место, значи не само што нема да се огрешам а, со политика, не само што нема да кажувам политика кој ќе го кажам следното предупредување, туку сметам дека е, ми е должност да го кажам. Но за тоа малку подоцна. Го читате ли добро овој цитат? Овој цитат е од книгата на Вагонер Христос е неговата праведност. И има прочитана ова книга, не се секам колку пати, мислам најмалку два пати сигурно, пред да ја преведувам. Кога дојдов до ова место, многу се воодушевив, истовремено и многу се изнервирав, <laughs> затоа што ова што тука се кажува, ми текна на еден одвратен пример од нашава власт, за оно што Вагонер тука го кажува. Видете што кажува. Законот, прво, за да видите кој е контекстот. Контекстот е Римјаните 3.20, да отвориме таму. Тоа е во предходниот пасус, пред да почне овој цитат. Да отвориме послание до Римјаните 3 глава, 20 стих. Само за да го забележите контекстот. Познатите зборови на апостол Павле, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. Значи апостол Павле тврди дека законот нема да оправда никого, бидејќи преку законот се познава гревот. Зошто го кажува тоа Павле? Зошто никој нема или ниедно тело во други преводи, зошто никој нема да биде оправдан од законот, од Божиот закон? Зошто ниту еден човек на оваа планета нема да биде, не може да биде оправдан од законот? Па зато што сите сгреши, сите го прекршија тој закон. И законот не може да ве оправда. Сите кои што го прекршија Божиот закон, законот може само да ги осуди. Не може никако да ве оправда. Законот би оправдал само оној, некого, кој што совршено го одржал. Само тој би можел да биде оправдан од законот, а тоа на оваа земја бил само Исус Христос. Е сега да видиме што кажува Вагонар. Законот бидеќи е свет, праведен и добар, не може да го оправда грешникот. Затоа што законот е свет, праведен и добар, не може да го оправда грешникот. Зашто грешникот е каков? Грешникот е несвет, неправеден и лош. <laughs> Спратено на тоа. Внимавајте сега, со други зборови, еден праведен закон не може да прогласи за невин некого кој истиот го престапува. Се согласувате со ова? Ако законот е праведен, ако некоја власт е праведна, ако судијата е праведен, дали може да прогласи за невин некој што извршил престап. Не. Ако е праведен тој закон и таа власт, и тој суд, нема да ослободи неви, а, грешници, односно злосторници, или да ги прогласи за, за невини. Да. Законот кој што би го оправдал грешникот би бил еден грешен закон. Законот не треба да се презира затоа што не може да го оправда грешникот, а таа грешка ја прават протестантите. Протестантите наместо да, да, да ја видат тука во ова, дека законот не може да те оправда, наместо во тоа да ја видат големината на законот, светоста на законот, праведноста на законот, тие мислат, а, законот е небитен, законот е укинат и слични заблуди. Законот не треба да се презире затоа што не може да го оправда грешникот. Напротив, тој треба да биде ценет заради тоа. Не, каква, как, какви закони сакате да имате во вашите држави? Праведни или неправедни? Какви власти сакате да имате? Праведни или неправедни? Какви судии сакате да имате? Праведни или неправедни? Сакате да имате власт која што ќе убие малолетни деца и потоа власта ќе ги ослободи тие злосторници заради некој политички дил? Законот не треба да се презира затоа што не може да го оправда грешникот, напротив, тој треба да биде ценен заради тоа. Фактот што законот нема да ги прогласи грешниците за праведни, што нема да каже дека луѓето го држале кога тие го прекршиле, е сам по себе доволен доказ дека тој е добар. Луѓето ценат некорумпирани судии, такви кои не може да бидат подкупени и кои нема да го прогласат виновникот, за невин, како што прават балканскиве политичари. Значи, ние не сакаме балкански политичари, не сакаме слуги на зверот, не сакаме корумпирани суди. Зошто? Зато што сакаме праведни закони. И праведни извршители на тој закон. Не сакаме неправедни. И потоа вели, последната реченица, сосем сигурно, тие треба да го величаат Божиот закон, кој што нема да сведочи лажно. А токму тоа не го прават повеќето христијани. Повеќето христијани го отфрлаат и го презираат законот, затоа што законот не може да ги оправда. Па баш затоа што не може да оправда законот, треба да се велича, значи тоа е праведен закон. Не може да оправда што ти си грешникот, во тебе грешката, а не во законот. Не може законот да биде укинат, бидеќи грешката не бил во него, грешката е, не била во него, туку грешката е во грешникот. Законот е свет, праведен и добар, и затоа што е таков, законот не може да ме оправда мене, кој што сум несвет, неправеден и лош. Затоа единствена единствена можност за оправдание имаме само во Исуса Христа. Оне кој што совршено го одржал законот. Оне кој што може да, да ми ја препише на мене таа негова праведност. И која што праведност можем да ја примам, значи неговата, не мојата, преку вера во него. Е сега, Ако јас, држајќи проповед на тема оправдание со вера, го цитирам овој цитат и при тоа споменам некоја власт, како пример ја земам само, како пример ја земам. Без оглед која партија е на власт, или од која партија некој министер го прави тоа беззаконие, ако само го споменам како пример, тоа не че дека зборувам политика. тогаш не треба да ми се забележи, ако тоа го кажам. Значи, кога споменам Војо Михайлов секој пример на корумпиран министер, или верата, или сегашнија криминалци кои што ослободуваат убијци. Тоа не е значи дека зборувам политика и дека некој може би ке се навреди кој што може би ја сака таа власт. Ја имам право да го кажам тоа, бидејќи кажувам пример кога се, на безаконие, пример на безаконие, не ме интересира од која партија е, но го кажувам пример на безаконие. затоа што во прашање е законот кој што е објективно мерило, а не моите политички ставови или мислења, или сугести и така натаму. И сега ќе завршам. со следно предупредување. Знаете, и порано сме кажувале, кога се во прашање избори, мислам на политички, не на овие вистински, што ги проучувавме во близката полука, значи, кога се во прашање политичките избори, сме цитирале често, сме ги цитирале зборовите од Духот на пророќството, дека кога се работи за гласање за човек, за човек, најсигурно е, да, парафразирам се, најсигурно е да не гласаме, затоа што не знаеме за кого гласаме. Така вели Елена Вајте. На овој принцип постојат исклучеци од овој принцип, И овој принцип не значи дека некој има право да ви кажува, било од катедра, било од било која позиција во црква, дали да гласате или да не гласате. Тука е само еден обшт принцип, дека факт е дека ние не знаеме за кого гласаме, кога гласаме за луѓе, како обшт принцип. Меѓутоа, постојат избори кои што имаат карактер на референдум, <laughs> така да речем. Бидеќи референдумот е, е нешто, секој референдум, кога граѓаните се прашуваат за нешто, тога што е вистински избор. Тогаш на вистина сте прашани, вие граѓаните, и вие граѓаните може да придонесете со вашиот одговор на референдумското прашање, што и како да биде. Без оглед дали потоа власта ќе го почитува тоа, или нема да го почитува, важно, вие сте биле прашани и сте се изјасниле. Затоа јас секојаш повикував да се излекува на референдум. Но кога се разбуди сега за избор на луѓе, јас нема да ви кажам за кого да гласате. И немам такво право. Но сметам дека имам не право, туку должност. И од ова место, и приватно, и од било каде, да ги предупредам не само вас тука, сите христијани да ги предупредам во Македонија, да не гласаат за Стево Пендаровски, да не гласаат. Не велам гласајте за Гордана или за некој друг туку за него, ако сакавте за него да гласате, ве предупредувам да не гласате. Подобро е да не излезете на избори или да излезете и да го поништите гласачкото ливче, и тоа ќе бидете сигурни, отколку Господ и вам да ви го припише гревот на сите содомски закони, што веќе почнаа да ги донесуваат, меѓутоа, ајде, ова власт е со сила ставена, така да тоа може би иако не може баш да се ослободат од одговорностите што гласа, но ајде, денес барем се знае дека ако гласате за некоја политичка опција, која што отворено најавува донесување на содомски закони, отворено најавува менување на институциите што Господ ги основал, како што се, семејството. А тоа значи менување на Божиот закон, бидејќи ако не смеете повеќе да ги потребувате термините мајка и татко, тогаш во јавност како треба да цитирате петата заповед? Значи не може да кажете петата заповед гласи почитувај го својот родител 1 и родител 2, Како прво, и тие изрази не се, не со, не се соодветни за содомјаните, бидејќи педерите не можат да родат. Значи, ни, не се, ни, ниту родители не се. Разборот родител, значи оној што родил. А без татко и мајка тоа не може. <coughs> Се извинувам. Денес живеме во време кога почнувајќи од Педарска Калифорнија, христијаните и Библијата, Светото Писмо, ќе доаѓаат на удар се повеќе и повеќе на земските закони. Само затоа што читате и проповедате Библија. А Библијата ќе биде прогласена за политички некоректна, неподобна книга, бидејќи ги осудува сите овие гревови, што зверот сака да ги наметне. И овој првиот што ќе дојде на 7 мај, и тој ги проповеда истите глупости. Тој проповеда и во, а, вера во Аллах, проповеда и, и дека и Луцифер е Бог, проповеда дека и е, содомските, е, содомјаните треба да се венчаваат и така натаму, и така натаму како што рековте пред една сабота, толку се денес пијанството од вавилонското вино денес е толку силно, што денес, за денес може да кажеме дека Вавилон е мортус пијан. Значи, до дна, до даска пијани. Денес, значи, оно што не би го кажал некој папа ни пред 2-30 години, а да не збораме за порано, Денес секакви глупости може да се кажат. Дури и од седнатиот на светата столица. Секакви глупости. Па ако тој може да збори глупости, они што седал на светата столица, овие што седат на, на несветите Валкани столици, во Централниот комитет, па тие, па тие сметаат дека можат да прават секакви глупости и секакви злодела и да не одговараат пред ниту еден суд, Божем само пред вас ке одговарале на избори. Оне што прави криминал <laughs> треба да биде суден на суд, а не да го осудите со тоа што на избори ке го смените. Колку е испревртена логиката која што се наметнува на денешните жители на земјата, кои што се мамени, со генерации се мамени од страна на вториот звер. И денес признава дека не биле на месечината, таа измама од пред 50 години, па сега нова измама. Сега ќе одиме на Марс, ќе одиме се. И Нема потреба да, да зборуваме повеќе. Само Господ нека ни се смилува и нека ни биде на помош во ова време во кое што живееме. Деновите чии што денови се зли, да внимаваме дали и со нашиот глас, со нашиот јавен збор, не само од катедра, дали придонесуваме за победа на злото, за кочење на злото или за победа на праведноста. Нека му е фала и слава на Господа.